الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه واتبع هواه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد أن شكور الله سبحانه وتعالى نكمتك رحمة أمان زنفكي متومي صلى الله عليه وسلم kwanza kabisa nawahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ndio watu ambayo wamefaulu duniani na kesho akhira. Waja wa Allah, Allah akitujalia leo insha Allah tutazungumzia sababu miongoni mwa sababu ambayo inafanya ama inafungulia mtu riziki yake ama inakuwa ni sababu ya mtu kufunguliwa riziki na Allah subhanahu wa ta'ala. Waja wa Allah tujue ya kwamba miongoni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jina lake Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ni yule ambaye ni mwingi wa kuruzuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miongoni mwa jina lake, yeye ni mwingi wa kuruzuku. Kwa hivyo katika hotuba yetu ya leo insha Allah tutataja baadhi ya sababu ambayo imetajwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu ya mtu kuongezewa riziki yake ambaye sababu vile vile ya kuongezewa mtu baraka katika riziki yake na sababu ya kuondeshewa shari katika maisha yake na katika riziki yake ibadallah miongoni ma hizo asbab ambayo imetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-iman billahi wal a'mal as-salihat wa taqwa Allah jalla wa ala a'zamu babil lilain arzaq kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda matendo mema na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu kubwa miongoni mwa sababu ya mtu kuongezewa riziki yake bal huwa asasuha wa asasu khairatiha wa barakatiha bali ni msingi ya mtu kuongezewa riziki na msingi mtu ya mtu kupata baraka na khairi katika dunia Allah subhanahu wa ta'ala anasema falladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim wale ambayo wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakatenda matendo mema basi watakuwa wanapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na riziki ambayo ni nzuri وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب na yule ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia njia katika kila shida ambayo anapata katika dunia na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku katika ile njia ambaye hakuwa anatarajia kwamba atapata riziki katika hiyo njia. Kwa hivyo kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile ni sababu ya mtu kuongezewa riziki katika dunia. Wa min asasiyat istijlabil arzaqi sidqu tawakkul ala Allah. Na msingi kubwa kabisa ya mtu kufunguliwa riziki yake ni mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul i'timadi alayhi na katika kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala na ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli na weka mambo yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa kuna thika na Allah subhanahu wa ta'ala na ana imani ya kwamba Mwenyezi Mungu atamfungulia njia na anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ففي الحديث عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو annakum tawakkaltum على الله حق tawakkulihi لرزقكم kama يرزق الطير tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith iliyopokelewa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anasema lau kama nyinyi wanadamu mnakuwa ni mungekuwa ni wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala angewaruzuku kama vile anavyowaruzuku ndege Ndege anapotoka asubuhi anatoka ile hali ya kwamba hakuna sehemu ambaye anajua ameweka chakula ama hakuna sehemu ambaye anaenda kukula bali anatoka tu na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala taghdu khimasa ninatoka asubuhi hali tumbo yake hakuna kitu wataruhu bitana na inarudi jioni ama usiku ilhali imeshiba wamekula riziki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi binadamu pia wangekuwa na tawakkul wangekuwa na wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala angewaruzuku kama vile anavyowaruzuku uh, ndege vile vile sababu miongoni sababu miongoni mwa sababu ya mtu kupata faraja katika riziki yake na kufunguliwa riziki asabru ibadallah ni mtu kuwa na subra subra katika dunia miftahul faraji wa babu taysir mtu kuwa na subra ni funguo ya faraja na vile vile ni ufunguo na mlango ya wepesi qala Allahu jalla wa ala fi muhkami tanzili inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab hakika wale ambaye wanakuwa na subra Allah subhanahu wa ta'ala anasema malipo yao inakuwa ni pasina hisabi haina kiwango ibadallah vile vile sababu miongoni masababu ya mtu kufunguliwa baraka na riziki katika maisha yake Eh, addu'a huwa miftahu kulli khairin fi dunya wal akhirah, ufunguo wa kila khairi katika dunia na vile vile ufunguo wa kila khairi ya akhirah ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman utiya duaa lam yuhram alijaba, yule mtu ambaye ameruzukiwa Allah subhanahu wa ta'ala amempatia chance ya kumwomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akamnyima kum, kumitikia dua yake na kumkubalia dua yake Allah jalla wa ala la yaruddu 'abdan da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala haezi mrudisha mtu ambaye amemuomba katika haja yake haezi Allah subhanahu wa ta'ala anaona haya mja wake anainua mkono yake ilhali anarudisha mkono yake pasina kujibiwa hiyo dua wa min ad'iyati alquran na miongoni madua ya Qur'an warzuqna wa anta khairur raziqin ala lisani Isa ibn Maryam alayhi salam anasema ya kwamba ewe Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku hakika wewe ndo bora ya wale wanaoruzuku ibadallah waman kana fi ta'assurin min umurihi wa tahammulin lid-dayn lid-duyun na yule ambaye e, mambo yake imekuwa magumu vile vile deni imekuwa mingi kwake basi an yukbila ala Allah aelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi jaa fi Tirmidhi wa ghairihi imekuja katika Tirmidhi na sunan zinginezo an Ali radhiyallahu anhu kutoka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema anna Ali ibn Abi Talib yani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikujiwa na mukatab mukatab ni yule mtumwa ambaye sayidi wake alimwambia ukileta kiwango fulani cha mali basi utakuwa huru mtumwa kama huyu anaitwa mukatab akileta tu hiyo mali basi atakuwa ni huru basi huyu mukatab aliambiwa hivyo na sayidi wake alishinda kutoa alishinda kupata hiyo pesa kulipa na kuwa huru akakuja kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kumomba msamaha e, msaada <clears throat> faqala inni qad ajaztu an kitabati fa'inni kwa hakika mimi nimeshindwa kulipa ile mali ambaye nikilipa nitakuwa huru basi nisaidie ewe Ali ibn Abi Talib qal la uallimannaka kalimati kwa hakika nitakufunza Ali ibn Abi Talib anamwambia mtumwa kama huyu la uallimannaka kalimati nitakufunza maneno ambayo allamanihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam maneno ambayo nimefunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam Lau kana alayka daynun mithla jabali thabirin daynan addahu Allahu an. Lau kama deni yako inakuwa ni mingi na kushinda ama mfano wa jabali, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea, atakuwa atakufungulia njia ya kulipa hiyo deni. Hiyo dua ni gani? Qal qul sema Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. kwa halali wa halali yako kutokamana na haramu na waaghnini bifadlika amma siwaka na unitajirishe na kutosheleze kwa fadla yako kwa asiyekuwa Allah kwa asiyekuwa yeye kwa hivyo hii ni dua ambaye mtu ambaye akona deni deni imekuwa mingi kwake ni deni dua ambaye anafaa kuomba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yule mtu ambaye ataomba hii dua basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia katika kulipa deni yake, hata kama deni yake itakuwa ni mingi kufikia e, jabali kwa ukubwa wake. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa Ibadallah, fi hadha almaqam la budda min niyatin sadiqa, katika hii hali ya kwamba ya kulipa deni, yani mtu lazima Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumsaidia katika deni yake. Sharti lazima huyu mtu kama huyu awe amechukua hiyo deni kwa nia ya kulipa. Kuna watu wengine wanachukua deni ilhali ya kwamba iko katika moyo wake ya kwamba hii pesa anachukua, lakini hata kuwa ni mwenye kulipa atamzungusha mwenye anamdai. Kwa hivyo yule mtu ambaye akuna nia kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumsaidia yeye katika uh, kulipa deni yake anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu man akhadha amwala nasi yuridu adaaha adda Allahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atalafahu Allah yule mtu ambaye anachukua mali ya watu ilhali akona nia ya kurudisha hiyo deni ama hiyo mali addallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia atamsaidia yeye kulipa hiyo deni atamfanyia uwepesi katika kulipa hiyo deni waman akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah na yule mtu ambaye anachukua deni anachukua mali ya mtu ili hali aharibu Allah subhanahu wa ta'ala vile vile atamharibu mtu kama huyu روى الإمام روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون hakuna mja yoyote ambaye atakuwa na deni ilhali katika nia yake akona nia ya kulipa hiyo deni isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia katika kulipa deni kama hiyo وروى النسائي عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءها إلا أدى الله عنه في الدنيا hakuna mtu ambaye atakuwa na deni katika dunia na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajua mtu kama huyu anataka kulipa hiyo deni isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia katika kulipa hiyo deni ibadallah waja wa Allah miongoni masababu ya kufunguliwa riziki shukrullah azza wa jalla ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mtu anapokuwa na sifa ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki yake basi Allah subhanahu wa ta'ala atamongezea riziki yake kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala hifdhul ni'am inakuwa ni sababu ya kulinda neema ambaye iko almawjuda yani neema ambaye mtu anamiliki ako nayo basi kwa kushukuru inakuwa ni yenye kudumu wastijlabu linniqa eh, wastijlabu linni'amil mafquda vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni sababu ya yeye kupata ile riziki ambaye hako nayo mtu anapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ile neema ambayo na riziki ambayo ako nayo Allah subhanahu wa ta'ala atamlindia na vile vile ile neema ambayo ako nayo ile riziki ambayo hana hako nayo pia vile vile subhanahu wa ta'ala atamfanyia nyepesi na kupata hiyo riziki wakafa fi dhalika dalalatan qawlu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasadid kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa hakika mkinishukuru la in shakartum mkumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala la azidannakum basi nitakuwa nitawazidishia wala in kafartum na mkimkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala katika neema yake la inna adhabi la shadid hakika adhabu yangu ni kali vile vile miongoni masababu ya kufunguliwa na riziki ya, kufu, ya kufunguliwa na mlango ya riziki fi mulazamati al-istighfar mtu kujilazimisha na sema istaghfirullah kwa wingi wa tauba ila al-aziz al-ghaffar na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala linaili al-arzaq ili apate riziki wa hululi al-barakat ili baraka hii mshukie katika mali yake wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema mshukuru muombeni mm, mm, mm, msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mumtubu kwake Allah subhanahu wa ta'ala basi atawasterehesha istarehe iliyo nzuri faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara vile vile Nuh alayhi salam anamwambia nikawaambia istaghfiru rabbakum mtakeni msamaha ombeni istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe yursilu samaa alaykum midrara wayumdidkum amwalin wa banin, Allah subhanahu wa ta'ala atawatumia mawingu inayo inayobeba maji ya mvua, bi amwalin wa banin, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atawaongezea mali na watoto, yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia mabustani na mito. Ibadallah, miongoni masababu ya mtu kuongezewa riziki silatul arham mtu kuunga kizazi chake bastun fi rizqi ni sababu ya mtu kupanuliwa uh, riziki yake fa fi sahihain min hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه yule mtu ambaye anataka Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie riziki yake wayunsa lahu fi atharihi na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amrefushie amri yake basi falyasil rahimahu basi aunge kizazi chake kwa hivyo kuunga kizazi na kutendea wema ndugu zako babako na familia yako wote ni sababu ya mtu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuongezea riziki na vile vile ni sababu ya mtu kurefushiwa amri yake ibadallah alinfaq infaq was wal-badl fi sabilillah tazidu fil mali wa tujlibu alkhairat vile vile mtu kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala tuzidu fil mali inazidisha mali ya mtu wa tujlibu alkhairat na inaletea mtu khairi qala ta'ala wama anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin na chochote ambaye mnatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa yukhlifuhu Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wa huwa khairu raziqin Allah subhanahu wa ta'ala ni bora wa kuwaruzuku wa fil hadithi ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal ma naqasat sadaqatu min mali haikupunguza sadaka katika mali chochote ibadallah wa fil mutaba'ati baina al-hajj wal umrati jalbu al-rizq mtu kufatiliza haji na umra baada ya kufanya haji na umra kufatiliza haji na umra ni sababu ya miongoni masababu ya mtu kuongezewa riziki ففي الحديث عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر يعني fatilizeni بين ya haji na umra kwa hakika وفقارا ufukara na vile vile inafutia mtu والنكاح والذرية مجلبة للرزق قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم vile vile سبابه يمتو كونجزيوا رزقي نكفنقليوا ni mtu ndoa yani mtu anapoingia katika ndoa ni sababu miongoni masababu ya kuongezewa riziki qala ta'ala wanki'ul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum yani waozesheni al ayama minkum wajane katika katika nyinyi wasalihin wale ambao ni wazuri min ibadikum wa imaikum katika watumwa wenu na vichakazi vyenu pia iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wakiwa ikiwa wao ni mafukara Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya atawafanya ni maghniya bifadlihi yani kwa fadla yake Allah subhanahu wa ta'ala vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum wala msiue watoto wenu kwa ajili ya kuogopa ufukara nahnu narzuquhum wa iyyakum kwa hakika sisi tunawaruzuku hawa watoto na nyinyi pia vile vile sisi, sisi ndio tunawaruzuku. Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Kwa hivyo mtoto awe amezaliwa awe bado hajazaliwa, riziki yake bado iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna haja ya kuingilia katika uh, mpangilio wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, walhijratu fi sabilillahi min asbabi arrizqi na mtu kuhama na kufanya hijra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu alhijratu baqiyatun ila qiyam saa la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-tauba wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha yani hijra haitakuwa ni yenye kukatika mpaka tauba ikatike na tauba haitakuwa ni yenye kukatika mpaka jua ichomoze kwa upande wa magharibi kwa hivyo mtu kuhama katika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu miongoni mwa sababu ya kuongezewa riziki walladhina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu wa umatu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao wamehama fi sabilillah katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakauawa ama wakafariki la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku riziki iliyo nzuri katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah في البكور بركة فقد جاء في السنن الترمذي وسنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها من ما سباب يكون جزء ورزق يفنقل يفنقل ورزقي نمتو نمتو كشغلك كتك وقتي وصبوه كتك وقتي وصبوه ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمع كتك حديث أنا مبيع الله سبحانه وتعالى أمواكه Mtume sallallahu alaihi wasallam anaombea umma yake wabarikiwa katika nyakati za asubuhi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idha ba'atha sariyatan au jayshan ba'athahu fi awwal an-nahar. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika vita ama akituma jeshi katika vita alikuwa akituma wakati wa asubuhi kwa sababu hiyo wakati ndio wakati wa baraka na wako tofauti sana wale watu ambao wanafungua biashara yao na mambo yao wakati wa asubuhi na wale ambao wanafungua baada ya kulala saa tatu saa nne huko inakuwa tofauti katika uh, biashara wakana na huyu Sakhra alikuwa tajira alikuwa ni mwanabiashara wakana yab'athu tijaratahu fi awwal nahar huyu mpokezi wa hadith alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa tijara alikuwa akituma biashara yake akifanya wakati wa asubuhi fa athara maluhu mali yake ikawa mingi wa kathura maluhu vile vile mali yake ikawa na baraka na ikawa ni mingi qala ibn qayyim rahimahullah fi kitabihi zad al-ma'ad wa nawm as-subhati yamna'u ar-rizqa li'anna dhalika waqtu waqtun tujlabu fihi tujlabu fihi al-khaliqatu arzaqaha yani ibn qayyim rahimahullah anasema katika haya kitabu chake zad al-ma'ad na hiyo naumu ya asubuhi ya mtu kulala baada ya salatu al-fajr yamna'u rizqa yani inanyima mtu rizqi lianna dhalika waqtun kwa sababu hiyo wakati ni tujlabu fihi al-khalifatu eh, khaliqatu arzaka ni wakati ambaye watu wanagawiwa riziki yao wa huwa wakati qasmi al-arzaq ni wakati wa kugawiwa riziki kwa hivyo si vizuri mtu kulala baada ya salatu al-fajr mubasharatan وقال ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ابنا له نائما نومة نومة الصلحة فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيه الأرزاق ابن عمر رضي الله عنه أليون متطواك مودي ألقوا كدالة بعد أسبوه أكما أنبيا قم أمك أتنام في الساعة التي تقسم فيه الأرزاق جاءنا لا وقت أنبال الله سبحانه وتعالى أنا ورزوك وجواك رزقي أنا وفتي أنا وقويبا آه، وجواك رزقي ونلالا كتكي وكتكما هيو عباد الله وفي قضاء حوائج الناس والسعي في تفريج كرباتهم حلول للخيرات ووصول للبركات na katika kusaidia watu na kutekelezea watu haja yao tafriju lilkurbat ni Allah subhanahu wa ta'ala anaondeshea mtu janga na shida kupitia eh, al-ihsan ila al-khalq na vile vile ni sababu ya mtu kupata khairi na baraka vile vile wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi Allah subhanahu wa ta'ala ako katika kumsaidia mja wake pindi mtu anapo mja anapomsaidia ndugu yake ibadallahi la budda fi hadha al-ba'i min as-sa'i waljidd walijtihad katika hii masala ya riziki vile vile pasina hiyo mtu lazima awe anafanya juhudi katika kutafuta riziki yake sio kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na aendelee eh, kutoshughulika, bali anashughulika na anatekeleza hizo sababu ambazo tumetaja. Tunatosheka na hiyo kwa leo. Allah subhanahu wa ta'ala atufungulie baraka yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وخصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا واحفظ بلادنا وأصلح أولاد المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اخذل من خذل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون